já řekl? řeknu. Bábí, báhne jste, orgány jste konec. Ale koho jako ještě se od toho na to. Nevím sám, nevím. A kde vaše vody? Já se ty se nabiju, že sávají. Se na vás požegnal mi. A vy samozřejmě kdo no vyče? I věče. Na to fajn milionok. I doktor Mew. I jako sině, Mr. Kaban. Tak je, to je jedna horka známý. Te kawałki są do waszego przesłuchania. Się fajnie posłuchajcie, przy tym musicie tańcować rapa, bo sirdy, znowu odmiana, bo techno, jak chcecie, tam jest nawet no limit, jak chcecie, to mogę, kurwa, wyjebać, kurwa, chuj mnie boli, ciur. A jestem się rozum nie podoba, to przyjdźcie do mnie, to mu wraca do paple. Siwurek, na bo nie ma siurek. Wyrko, ty kutasie żadny, ty kutasie skurwysyński, myślisz, że co, że bo kurwa, kurwa. Játék jeztám tam a Já játék. Játék, jutro kdo vypárá, o dost, jedenosti se what's the piví. Kurva, to přejde do historii, ten Mad bude na ty kasetě uvěřnuli do konce řeči, ty kurva, skurvsejsko, jebače. Pozeraj se dost nakonec, žegná jo boss. Fred, mi vjodo! I doktor a Agostíně na hurkách, Mr. kabán.